بسم الله الرحمن الرحيم نعم وما وإما ذكرت ربك في القرآن وعده والله على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا إذا من ورفات إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فيقولون من يعيدنا قل الذي فتركم أول مرة فسينغدون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل سعى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فاستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا <clears throat> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أزواجه ذرياته البيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ये सूरत बनी साहिल पढ़ूं पिया इनशा आमीन रब ताला क़बूल फरमाए इनशा पतासूं अॻे हिन खां अॻु में जेको हिसो पढ़ी चुकासीं हुन में हो त जॾहिं हिकिड़े रब रहमान जो ज़िक्र थो अचे त भॼनि था पोइ वरी जेकॾहिं ॿियनि जो ज़िक्र थो कजे ॿियनि अलाहनि जो त पोइ वरी ख़ुशि था थियनि मतिलबु इहा ॻाल्हि हिकिड़ी थी वई हली ऐं असां हुननि जे कलबनि खे हुननि जे क़ुर ई हुननि जे विच में तव्हांजे विच में ऐं हुननि जे काफ़रनि जे विच में असां हिकिड़ो हिजाब विझी छॾियो आहे ऐं हुननि जे कलबनि में वखर विझी छॾियो अथऊं पंहिंजो कल्ब खे अकिनत विधो अथऊं ऐं आज़ान में पंहिंजे कननि में वखर विधो अथऊं त क़ुर जी ॿुधंदा त ॿुधंदा कोन वॾा ज़कर त रबक फिल क़ुर भॼंदा पुठि क़ुर जॾहिं ॻाल्हि थींदी त भॼंदा वठी मूंखे कमु आहे ऐं कयां थो ओके नान आलम बि मां यस में उन बि ई यस में उन इलाइक़े असांखे ख़बर आहे त चए तोखे ॿुधनि था पिया त छा था पिया ॿुधनि कहिड़ी ॻाल्हि ॿुधनि पोइ आइज़ हुम इज़ु नज़ुल ज़ालत इला रजला पोइ पाण में मिलनि था हिक ॿिए सां इहे ज़ालम सुस कनि था पाण में त चवंदा आहिनि हिन त जे पोयां लॻूं लगूं हिन माण्हू जे जेको मशहूरु आहे जेको जिन आहे जंहिंखे की जेको जादू थियलु आहे जंहिं ते तुंहिंजो हेड़े माण्हू जे पोयांसीं लॻूं मोहम्मद मुसवाला जे पोइ अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं तुंहिंजे ख़िलाफ़ु कनि था पोइ ॿुधाए थो यादि थो ॾियारे ॾिस त कहिड़ा तुंहिंजे लाइ मिसाल था ठाहिनि सुभाणे पोइ गुमराह थी विया ऐं पोइ सभ रस्तो जेको आहे सिधो ॾिसी न सघंदा हथु करे न सघंदा लहंदा कोन वकालू ई जा खुना अमन हाणे नबूअत खे मुखालफ़त कयूं ऐं आख़िरत खे मफ़ मुखालफ़त था कनि उहे चवनि था त जनाब छा असीं जॾहिं हॾा थी वेंदासूं भोर भोर थी वेंदासूं रुफाता थी वेंदासूं ऐं नाल बबा उसून छा असीं उथारिया वेंदासूं वरी हयाती असांखे मिलंदी ख़लकनि जदीद आहे हिकिड़ी नई ख़लक में हिकिड़ी नई तकलीफ़ थींदी असांजी कुल कुनू हुजा रतनि न हुजनि जो मोहम्मद मुसवा चओ त भले पथर थी वञो या पंहिंजो लोह थी वञो या ओ ख़लकनि मिमा यकबुर फी फीस दूर जेको तव्हांजे दिलि में को वॾी अञा बि का हिन खां सख़्तु शइ हुजे उहा भले थी वञो हलिया पर असीं तव्हांखे वरी उथारींदासीं जीअरो कंदासूं ऐं पंहिंजो तव्हांजो हिसाबु किताबु थींदो जिन ताईं जहन में मोकिलिया वेंदा माण्हू ऐं तव्हांखे जॾहिं मोकिलणो हूंदो मोकिलंदासीं ईद न पोइ चओ पुछंदा त केरु आहे जेको असांखे उतारींदो केरु आहे जेको असांखे मोटाईंदो यू ईद मई यू ईद न केरु असांखे मोटाईंदो कुल मर थियनि चओ त उहो जीअं पहिरियों दफ़ो तव्हांखे ठाहियो उहो तव्हांखे मोटाईंदो पर यादि सुहिणी ॻाल्हि सो यासीन में ॿियनि ॿियनि हंधनि ते घणनि ते उहो जीअं तव्हांखे पहिरियों दफ़ो ठाहियो आहे उहो तव्हांखे वरी जेको आहे सो उथारींदो पंहिंजो हॾनि में जा जेके पिया हूंदो ज़मीन में पूरिया हुन मां पूर में जीअं वण उभिरे थो ज़मीन खे चीरे फाड़े तीअं तव्हां निकिरंदो चीरे फाड़े कॿड़ में उघाड़ा थींदा निकिरंदा ईंदो कपिड़ा तव्हांजा सिपाटी न हिन निकिरंदो तव्हां फतर अवल फतर कुम अवल मरतिन मर यूनि इलाही करूस ऐं खुलू उन कीअं जॾहिं ॻाल्हि ॿुधनि था त पोइ वरी पंहिंजो धुणनि था पंहिंजे मथे खे ईअं करे तव्हां रसोल्ला सासे आॾो चवंदा हा हा हा हा तुंहिंजी ॻाल्हि भला भला पर पोइ इहो भला कॾहिं थींदो चयो हुआ यकूल न मथा हुआ इहो कॾहिं आहे इहो वठो ॻाल्हियूं करी बसि रोज़ु रोज़ु असांखे ॾियारी आहे पर कॾहिं थींदो असांखे थिए हींअर त बसि असांजे मथां जेके अहिड़ो आहिनि त हिकिड़ो में न समा हिकिड़ो टुकड़ो आसमान जो असांजे मथां किरे को अदाब असां ते अचे असांखे ख़बर पए लाहौल वला कुत ते अहिड़ी पंहिंजो हुजत कंदा रसूल पाक सलाह आसम सां अहिड़ा एतिराज़ात कनि था ऐं हींअर बि जेके क़ौमूं आहिनि जेके अलाह ताला खे नथियूं मञनि आख़िरत खे नथियूं मञनि उहे जेके आहिनि से हींअर बि वॾे वाक्य चवंदा असां ते छो अज़ाब नथो अचे की तव्हां ते जॾहिं ईंदो अज़ाब ओचितो ईंदो त तव्हांजे चवण मुताबिक़ कोन ईंदो जंहिं वक़्तु ईंदो तंहिं वक़्तु ईंदो ऐं तंहिं वक़्तु उन वक़्तु तव्हांखे को बचाए कोन सघंदो को तव्हांजी नुसरत को मदद करण वारो कोन हूंदो पोइ इहा ॻाल्हि मतिलबु त हिकिड़ी सम्झ में अचे कोन थी माण्हू खे छो जो हुन वक़्तु अलाह ताला को चढ़ियो आहे बसि ॿारनि वांगुरु तकिड़ो आहे जो बसि जीअं ई को चवे मूंखे मार आणो ॾिसां तुंहिंजो पंहिंजो साबित करबू त उन ई चए त हा अचे ई साबित थो करियां वठि त हाणे ईअं त करे पोइ धरती ते अलाह ताला क़ुरान त पोइ धरती ते को साह वारो कोन रहे त इहो सभु को जेको आहे ज़ुल्म थो करे पोइ आउं वेंदो वचा वता मारींदो माण्हुनि खे हुननि जे चवण ते हुन ते साबित करण ते त पोइ त धरती ते का शइ रहे ई कोन हूंदव पोइ अहिड़े नमूने सां इहा ॻाल्हि फतह फसयुनि ख़िदून इलाही कर फतुनिस भई मथा हुअ कुल असा ऐं यखू न चए थो कॾहिं थींदी चवंदा कॾहिं थींदी भला पोइ चए थो उमेद त वेझी आहे वेझी थींदी पर हिन ते अर्ज़ु कयोसीं त वेझड़ा अलाह ताला जे हिसाब सां वेझिराप अलाए छा आहे केतिरी वेझड़ी आहे केतिरी परे आहे ख़ुदा खे ख़बर आहे असांजे लाइ त चवंदा परे थी वई आहे हज़रत नू अल इस्लाम माण्हुनि खे बि चयो त अचेव थी क़यामत वेझी आहे हुनखे छह साल त छह हज़ार साल थी विया हज़रत मूसा इब्राहिम अल इस्लाम चारि हज़ार साल थी विया हुन बि चयो त क़यामत वेझी अथव मूसा अल इस्लाम चयो चवंदो हुयो त क़यामत वेझी अथव पोइ हुनखे टे हज़ार साल थी विया हज़रत ईसा अल इस्लाम खे ॿ हज़ार साल थी विया अहिड़े नमूने सां हज़ मोहम्मद मुसलम खे चोॾहं सौ कुझु पंजटीह साल छटीह ई थी विया हुआ हुनखां अॻु में जेको बॉस जा तेरहं साल जेके मके में गुज़ारियाऊं उहे थी विया हलिया उनखां पोइ चालीह साल जेका उमिरि जा जॾहिं खां जवा तल्हासम खे ॼायो त पंद्रहं सौ साल जेका थी विया त इहे सभई ॻाल्हियूं पोइ हाणे के क़ुर शरीफ़ में केतिरनि जॻहियुनि ते अख़्तर बुस्ात वञु शकल कंवर त हू जे हिसाबु जेको आहे वेझो अची वियो आहे सूरत अंबिया में वेझो अची वियो आहे सूरत हज में वेझो अची वियो आहे पर मतिलबु जिते किथे अलाह ताला चयो वेझो अची वियो वेझो अची वियो मतिलबु छा आहे त हाणे को ही बसि तव्हां वेठा आहियो त हीअं यकदमि अची वञे हलियो ईअं कोन्हे पोइ जॾहिं हुनजो हिसाबु आहे जॾहिं जॾहिं थींदो तॾहिं थींदो ऐं पर पोइ हर हिकु जेको आहे सो माण्हू हिकिड़ो क़यामत सहुरा हे सभु कंहिंजी जॾहिं आऊं मरंदुसि मुंहिंजी त क़यामत तव्हां परियां बीठी हूंदी मुंहिंजो हिसाब हुन पासे शुरू थी वेंदो हलियो तव्हांखे पोयां जेके जीअं रहंदो हुनखे का ख़बर कोन त हिन माण्हू सां कहिड़ो ॾाज ॾिनऊं हिनखे कहिड़ो हिसाबु थियो छा कयोसीं कीअं कमरे उथारियोसीं की कीअं जनत में जनम में अलाह ताला रहम करे पंहिंजो कहिड़े नमूने सां हिन जो हिसाबु थियो कंहिंखे ख़बर कोन पवंदी छो जो उहा दुनिया ॿी आहे तव्हांखे ॾिसण में कोन ईंदी उहा जेका हॾा पिया ॾिसण में आईंदा की जेको बि पर हू जेका दुनिया में ॿी में हलियो हुयो बसि हाणे उते जेको हिसाबु किताबु आहे उहो क़यामत शुगरा उहो उनखे असांजा स्कॉलर उलमा ईअं चवनि था मुफ़सिन गोड़ी साहिब जी पढ़ियमि उहा उन में क़यामत सुरा जी ॻाल्हि थो करे ॿीहर क़यामत कुबरा जेका जंहिंमें सभु माण्हू उथंदा सॼी काइनात सॼी ख़ल्क़ जेका आहे सा उथंदी ॿिए दफ़े सॼी दुनिया ख़तमु थींदी पहिरीं साह त हुनखे चइबो पोइ वरी हशर थींदो नशर थींदो क़यामत थींदी पोसत थींदो हशर थींदो अलाए नशर थींदो अलाए छा छा मतिलबु कहिड़ा कहिड़ा लफ़्ज़ अलाह ताला क़ुर शी में मुख़्तलिफ़ उन्हनि मुख़्तलिफ़नि हालतुनि जे हयातुनि जे मुताबिक़ चया आहिनि त हीअ ॻाल्हि हीअं ॻाल्हि ही उते फ़ैसिलो थींदो फ़सल उहो हीअं थींदो हुनजो नालो हीअं हुनजो हीअं थींदो हुनजो नालो हीअं योमुल हिसाबु थींदो लफ़्ज़ अलाह ताला क़ुर शी में केतिरा इस्तेमालु कया जेके क़यामत सां वास्तो रखनि था पोइ उहे जेके थींदा पोइ जॾहिं बि थियनि पोइ हूअं असीं चयूंसि त अॼु कर न त असीं ॾिसूं त कीअं थींदो त पोइ जेको आहे सो चहिरो कोन्हे जो असां वांगुरु जो चवंदो हा हा हीअ जो चवे थो महिल चंड की फलाणो थो चवे मूंखे ललकारे थो ऐं थो वारो किरियामि हींअर ई थो करे ॾेखारिया हाणे अहिड़ो हुजे त पोइ दुनिया बीह रहे हूंदो पर हू हलीम आहे लता हिते लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आऊं हलीम आहियां हलीम जी माना इहा आहे तव्हां वेठो ॿुधा त तव्हांखे का मस्ती करिणी आहे सिंधीअ में चिट मस्ती करणी अथव त करे वठो अठ वॾा ई जेको ॾेखारिणो अथव ॾेखारे वठो मूं वटि वरी मोटंदो वग़ैरह पकाए मूं मोटंदो कंहिं ॿिए फर्स वेंदो कोन हाणे ॿियनि खे जिन खे ख़बर कोन अथव मूं मोटंदो लाइ कोन आउं हींअर ई करे वठां त हिन खे ताला की ख़बर आहे हीअ मोटंदा मूं कंहिं पासे वेंदा कोन खेॾा वेंदा या मुंहिंजे हुकूमत खां मुंहिंजे काइनात खां मुंहिंजे मलकूत समावाद वारनि खां कॾहिं भॼी कोन वेंदा हलिया जो आऊं हुनखे तकड़ि किरिया अचां हा हा ॾेखारियांव थो हींअर जो हींअर अहिड़ी अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि जेका असां ईअं सम्झणु खपे यकु मथां कुल असां ई यकु न क़रीब आहे वेझी आहे मता वेझी हुजे तर्जुमो कयो आहे साईं वेलवारे साहिबु इहो फस त सजीबू न विहामंदी पोइ जॾहिं सॾु अचे थो जॾहिं अलाह ताला फरमाए जॾहिं सॾु कंदासीं उहो तव्हांखे उथो त डोड़ंदा ईंदो हमद कंदा तरीफ़ कंदा हींअर जेको आहे अलाह खे पुछो ई कोन था खंगो ई कोन था अलाह खे अलाए अलाए था अलाह अलाए कहिड़ो आहे असीं वञूं ई कोन था ॾिसूं ई कोन था ई कोन पर उन वक़्तु डोड़ंदा ईंदो ईंदव फसि सजीबू बेहमद ई अलाह ताला जी हमद तारीफ़ कंदा पोइ हाणे मोमिन हूंदासीं त वाक़ई तारीफ़ कंदा हमद कंदा पर जेके काफ़िर आहिनि उनखां पोइ हाणे छा चलो हुकूमत पढ़ाई आहे हुन में ज़रूरु उथणो पवंदो अलाह ताली जी हुकूमत आहे हाणे पंहिंजो वस हुजे त पोइ खणी चऊं त न इहा ॻाल्हि थींदी ईअं त जुनून इल वस्तु इलाह खली सम्झंदा को हिकिड़ो थोरो अरसो रहियासीं को धरती ते या क़बर में या इहो या थोरो ई अरसो को रहियासीं त कमु जे मन लभिस्त मूंखे ॾींहुं रहियासीं या को ॾींहं जो हिसो रहियासीं केतिरो वक़्तु रहियासीं ख़बर न आहे सम्झो त पोइ इहा ॻाल्हि ईअं थींदी इनशा इला कली पोइ फरमाईं त कुल इबादी अहसन पंहिंजे ॿा मुंहिंजे ॿारनि खे चओ मुंहिंजे ॿारनि खे त हिते अर्ज़ु कयोसीं त पंहिंजो रब पाक पंहिंजो ऐं असांजो रिश्तो हिकिड़ो ॾेखारे थो त मुंहिंजा बाना की जेकर चयो बादशाह अचे थो हीउ मुंहिंजो हीउ मुंहिंजो माण्हू आहे हज़रत यूसुफ अल खे बादशाह मिस्र जे चयो चई त हीअ हिन खे आऊं मूं पंहिंजे लाइ चूंडियो आहे त पंहिंजो कयो आहे त पंहिंजो जॾहिं रब पाक पंहिंजो करे त पोइ चइजे पोइ उफ विद अमिरी इलाह पंहिंजा सभु हुक्म जेके आहिनि से मूं अलाह ताला जे हवाले कया पोइ सिंधीअ में असांजा शाइर वीचारा तमामु सुहिणी ॻाल्हि करे क़ुर जी सॼी शरह करे चवंदा हिकिड़े लफ़्ज़ में त वेचारीअ वारे विधा कम करी मथे वेचारीअ पंहिंजा वराए वारे वारे माना वराए कम करीम ते विधा अचे जीअं हाणे तोखे वणे जीअं तोखे सम्झि में अचे त तोखां जेतिरो जेॾो तुंहिंजो ना बाजब ओॾाई मङा इन जो मतिलबु इहो आहे जहिड़ो तुंहिंजो नालो आहे जहिड़ी तुंहिंजी हैसियत आहे उन मुताबिक़ तूं मूंसां हिसाबु किताबु कजांइ मुंहिंजे ऐं वंडा न ॾिसजे त कहिड़ी सुहिणी ॻाल्हि सिंध जे माण्हुनि सिंध जे शाइरनि शाह साईं लतीफ़ ऐं ॿिया बि जेके शाइर आहिनि चए जेॾो तुंहिंजो ना बाजब होॾाई मङा जहिड़ो तूं आहीं जहिड़ी हैसियत तुंहिंजी आहे हुन हिसाब सां मूंसां कजा वरिता मुंहिंजे अहम लाइ न ॾिसजांइ मुंहिंजे बुछलनि लाइ मुंहिंजे कोताहिनि लाइ मुंहिंजे कमज़ोरीनि लाइ न ॾिसजांइ तूं पंहिंजी भाउ च कजांइ जेॾो तुंहिंजो न त इहा ॻाल्हि हिते कुल इबादी मुंहिंजे बाननि खे चओ अला त चए थो मुंहिंजो बानू पोइ आऊं चवां मुंहिंजो आऊं अलाह जो बानू कोन आहियां ऐं हुन गॾु गाबे जो हुन बुश ऐं प्लेयर जो हुन पंहिंजे जो बानू आहियां हुन पंहिंजे छा जो नालो मुशरफ जो बहानो आहियां सभई कम्यून माण्हुनि जो धरती ते उन्हनि जो ऐं बहानो आहियां अलाह ताली जो बहानो न आहियां पाण बट हीअ त ॻाल्हि पोइ वरी अज थी त अलाह ताला खे छॾे ऐं ॿियनि जो बहानो बंदि बंदि पहुता त पोइ त मुसीबत आहे वॾी हिकिड़ी पाणी पाण घरनि खे सजदो कंदुसि पोइ इन करे उहो वीचारे इकबाल चयो चई त एक सजदा हिकिड़ो जेको कहिड़ो शेर चई हिकिड़ो सजदो जेको आहे सो माण्हू खे ॿियनि हज़ार सजदनि खां बचाए थो बसि हिकिड़ो जॾहिं अलाह ताला खे सजदो माण्हू कयो हिकु यकनियति सां इख़लास सां त पोइ हू कंहिं ॿिए खे सजदो न कंदो ॿिए जे अॻियां न मुड़ंदो ॿिए जे अॻियां कंधु न झुकाईंदो ॿिए जे अॻियां सलाह सजदो कंदो चई वादी कुले बादी मुंहिंजे ॿारनि खे चओ ठीकु तुंहिंजो बानो आहियां त पोइ हाणे तूं तुंहिंजे वस में तुंहिंजे हवाले कईसीं पंहिंजी हिन खे चओ त उहा ॻाल्हि चओ जेका सुहिणी हुजे रसूल पाक सलाह फरमायो त सुहिणी ॻाल्हि चओ या चुप थी वियो विच में ई माण्हू ईअं उबती सुबती उब का ॻाल्हि हलंदी पई को माए फैज़ हलंदो पियो को तकरीर हलंदी पई ईअं अजाई हिकिड़ी ॻाल्हि को विच में ईअं उछलींदा पोइ हिन पासे हुन पासे या अहिड़े नमूने सां पुॼा सुहिणी ॻाल्हि करियो या त चुप थी वियो इहो रसूल सां आसन फरमायो त अलाह ताला फरमाए थो यकूल लती ही आसन उहा ॻाल्हि छो जेका आसन हुजे सुठी हुजे सुहिणी हुजे छो इहो इन शैतान यंज़ ज़ुबैन हुउमि ऐं शैतान जेको आहे विच में माण्हुनि खे विढ़ाए थो जहिड़ो थो कराए हू ॻाल्हि अहिड़ी फिटी कंदो हुतां हीअ अहिड़ी फिटी कंदो उहो हिक ॿिए सां विढ़ंदा पोइ हिक ॿिए सां जिणंदा हिक ॿिए सां नफ़रत कंदा चवंदा त मूंसां मुंहिंजी बेज़ती कए थी मुंहिंजी विच में ॻाल्हाए थो मुंहिंजी ॻाल्हि में हीअं थो चवे मुंहिंजी ॻाल्हि में हीअं थो चवे ऐं हीअं थो चवां त हू हीअं थो चवे पोइ इहा ॻाल्हि जेका जहिड़ो थी कराए माण्हुनि में यंस शैतान जे तरफ़ां नज़क थिए थी यूस इस्लाम चयो त पंहिंजे ॿारनि जे मुतलिक़ त जॾहिं शैतान अवां जे मुंहिंजे विच में मुंहिंजे या मुंहिंजे भाउरनि जे विच में नज़ु कई शैतान जे हवाले कयईं उहा ॻाल्हि पंहिंजो <clears throat> हुननि खे बरी खई त तव्हां तव्हांजो दोह इहो शैतान जो दोह जंहिं असां जे विच में जहिड़ो करायो जो तव्हां इहो कमु कयो पर मत उहो ॻाल्हि त पंहिंजो कुल बादी मुंहिंजे ॿारनि खे चओ यकूल लती आसन इन शैतान यन ज़कु बेनुम इन शैतान कान लिल इंसानु अदूबम मुबीना बेशक शैतान जेको आहे सो इंसान जे लाइ हिकिड़ो पधरो दुश्मन आहे हुन ॾींहं खां वठी अज़ल जे ॾींहं खां दुश्मनी विधी वेठी त सजदो वञ करण खां इनकार कयो हाणे दुश्मनी हुनजी हलंदी थी अचे हिते अॻिते वरी थोरो तफ़सील सां हूंदो त कहिड़े कहिड़े नमूने सां हू शैतान जेको आहे सो पंहिंजो हमला थो करे उहे सभु ॻाल्हियूं हिन में बि आहिनि रब बुखुम आलम बिखुम इ यशइर हमकुम ओ यशयू अज़ब कुम होम आसल नाक अल्ह हिम पोइ त अल्ला ताला जीअं सभु ॼाणे थो रसोल्ला सलाहु मूंखे अलाह ताला आदत थो ॾे सहारो थो ॾिए चओ त अलाह सभु सभु तोसां जेके कनि पिया जिठियूं कनि पिया जेके तुंहिंजे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइनि पिया लफ़्ज़ अजाया सजाया चवनि पिया उहे जेके आहिनि से अलाह सभु ॼाणे थो ई यशइ या रमकुम अलाह चाहे तोते रहम कंदो ऐं यशू अज़ब कुम जेके अलाह चाहे तोते तोते अज़ाब कंदो हु नाक वकील आहे हे मुहम्मद मुस्तफ़ाफ़ा सन तोखे असां हिननि ते वकील करे न मोकिलियो आहे ॿियनि फरमाइश तोखे असां हिननि ते हफ़ीज़ करे न मोकिलियो आहे असां तोखे रहमतमीन करे मोकिलियो आहे शाहिद पंहिंजो बशीर नज़ीर करे मोकिलियो आहे सम्झो इन करे उहो मार सलाहु अलम वकील आहे रब कालम बि मां हुआ थियो रब तुंहिंजो ॼाण ख़ूबु ॼाणे थो त उन्हनि खे इहे आसमान ऐं ज़मीन में आहिनि उहे जेके उन सभिनी खे अलाह रबु कलम बेमन फमा केरु आहे धरती में आसमान में ज़मीन में वलक़द उन सभिनी खे अल्लाह ताला ॼाणे थो अलाहिन इहा तमामु सुहिणी ॻाल्हि आहे अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे चवंदो हिकनि असां फज़ीलत ॾिनी हिकड़नि नबीअ खे ॿियनि नबीअनि ते ॿियो तिलकर रसुल फतदलना बादम अला आबादियुनि उते इहा ॻाल्हि फ़रमाई ॿियनि हंधनि ते बि इहा ॻाल्हि फ़रमाई पंहिंजो हिनजो वास्तो हुन हुन ॿी ॻाल्हि आहे त भॻवान न फ़र्क़ु तव्हां नफ़रत रखबा रसुल असीं फ़र्क़ु नथा करियूं फ़र्क़ु नथा करियूं जी माना आहे त मैस जो साॻियो आहे तौहीद जो रिसालत जो आख़िरत जो हीअ जेको ॻाल्हि आहे उहा साॻी साॻी ॻाल्हि आहे जेका सभिनी नबीअनि इस्लाम कई आहे उनजे करे असां में फ़र्क़ु नथा करियूं पर के उल अज़म मिननि नबीयनि उल उल उलज़म ॿिनल रुसुलु ऐं के जेके आहिनि से पोइ ईअं पोइ उन्हनि में हिकु ॿिए जो असां दर्जा वधाया आहिनि हीअ नबी आख़िर ज़मान मोहम्मद सलाहु जेको आहे सो ख़ैरु बसरु आहे ख़ैरु अंबिया आहे त हुनजो हिन सभिनी खां वॾो मथां दर्जो आहे छो जो सभिनी जी सरदारी कई अथसि पंहिंजो महाराज जे ॾींहं ते हुननि जी अॻियां इमामत कई अथसि निमाज़ पढ़ाई अथसि हुन पोयां निमाज़ पढ़ी आहे ऐं ॿियूं ॻाल्हियूं ॿियो सभई जेके आहिनि शरीयतूं से मनसूख थी वियूं हलियूं ख़तमु थी वियूं हलियूं छो जो हुननि पाण अख़्तियार न कयूं हू पाण हुनखां भॻा त था इन करे जेको आहे सो उहे रद्द थी वियूं हलियूं हाणे शरीयत जेका मोहम्मद सलाहु जी हीअ क़यामत ताईं हलंदी जेसि ताईं धरती ते हलणो आहे तेसि ताईं हलंदी इन करे हुनजी फज़ीलत जेका आहे सा सभिनी खां मथां ई आहे पर हिते फदल न फरमाईंदा नबीन अलाबादिन व आथे ना दाऊद ज़बूर आहे ऐं दाऊद अललाम खे असां ज़बूर ॾिनो हाणे ज़बूर में अहकामात न आहिनि ज़बूर जीअं तौरात में अहकामात आहिनि या रज़रत ईसा अलाम अहकामात ई करियो ईअं करियो ईअं करियो या मोहम्मद मुले की फुरक़ान में इहे अहकामात आहिनि इहा आहिनि तौरा पंहिंजे ज़बूर में रुगो हमद ऐं तारीफ़ आहे अलाह ताला जी हुन खां दुआऊं आहिनि या अलाह मूंखे दुश्मन खां बचा या अलाह मूंखे हीअं कर हूअं कर ऐं सुठा माण्हू जेके आहिनि अहिड़ा आहिनि ख़राबु माण्हू जेके आहिनि अहिड़ा आहिनि पर अहिड़े क़िस्म सां ॼण हुन में ज़बूर दाऊद अलाम खे जेको मिलियो आहे हुनजी हैसियत इहा आहे हुनजी ॻाल्हि इहा आहे वाथ हा त दाऊद ज़बूर आहे कुलिद उलदीन ज़ामु में दूनी फलाईम लिखूं न कशफत दुर अनकुम वला पोइ चए थो हिनखे चओ त पंहिंजो उन्हनि खे जेके सॼीनि सां अलाह करे उन्हनि खे हाणे सॼो जंहिं पंहिंजे ख़्याल सां त उहे तव्हांखे फलाई यम लिखूं न कशफत दुर अनकुम वला तहवील आहे उहे तव्हांजी दुर तव्हांजे जेका बीमारी आहे या तव्हांजो जेको ज़रूरु आहे जेको तव्हांखे तकलीफ़ आहे ॾुखियाई आहे औखाई आहे हटाए नथा सघनि ऐं न को उहो टारे था सघनि वॾा तहवील आहे उलाकीन जी त उह न यब हिमल वसीलत ऐं ई अख़रब उहे अर्जून रहमत हू उहे ख़ाफ़ून अज़ाब हू हाणे ॿ माण्हुनि जी भेट अहिड़े क़िस्म जी भेट सूरत नहल में बि त हीअ माण्हू ऐं हीअ माण्हू छा हिकु जहिड़ा आहिनि छा हीउ जेको हीअं थो करे हीउ जेको हीअं थो करे हिन हिकिड़ो काफ़र आहे हिकिड़ो मोमिन आहे हिकिड़ो पंहिंजे पेरनि ते थो हले हिकिड़ो जेको आहे सो जेॾा मोकिलींसि होॾां ई वरी ख़राबी थो करे अचे इहे सूरत नाल में इहे ॻाल्हियूं अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि जूं आहियूं हिते इहा ॻाल्हि फरमाए फरमाए थो त हीअ क़िस्म जा ॿ माण्हू आहिनि जेको हिकिड़ो उलाय कल जे त न जब त हू हिन इलाह रब मसीले इन्हनि खे सॾे थो जेके बुत आहिनि हुननि खे वसीलो करे बनाए थो हिकिड़ो उहो आहे ऐं ॿियो हुनजे बराबरि आहे छा आई होम अक़रब भई अर्जू न रहमत हू ख़ाफ़ न अज़ाब हू हीउ माण्हू जेको आहे हिन खां थो घुरे पंहिंजे बुतनि खां पर उहो जेको मोमिन आहे सो जेको अलाह खां थो घुरे ऐं अलाह खां शफ़ात घुरे अलाह खां रहमत थो घुरे ऐं हुनजे अदाब खां ॾिजे थो अलाह जे अलाब खां ॾिजे थो इहे छा हिकु ॿिए जे बराबरि आहिनि छा <clears throat> इन अदा कान महज़ूर आहे अलाह जो अदा जेको आहे सो ख़ौफ़नाक अज़ाब आहे उहो इमिन कोन्हे को बस्ती कोन्हे का आबादी कोन्हे को शहरु को बलद को मुल्क कोन्हे जंहिं हिते असां जंहिंखे असां हलाक न कंदासूं क़बल योमल क़यामत जे ॾींहुं क़यामत जी माना आहे उथणु त उथिबो वरी जे क़बरनि में हूंदो पोइ वरी उथिबो क़यामत जी माना आख़िरी ॾींहुं न आहे आख़िरी ॾींहं जो मतिलबु आहे साथ उहा साथ जेका ईंदी उहा जेका घड़ी जंहिंमें ख़तमु कवी दुनिया खे उहा घड़ी आहे साथ आहे उनखां पोइ क़यामत आहे जेको उथिबो उथिबो बास बादल मौत उन खां पोइ हशर उन खां पोइ नशर उन खां पोइ हिसाब उन खां पोइ अलाए छा मतिलबु त फ़सल अहिड़े क़िस्म जा जेके बि लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि जी मतिलबु त हिकिड़ी माना आहे ख़ुशूस पर सभई उन रेफर था कनि इन क़यामत वारे ॾींहं ते जेके मुख़्तलिफ़ हालतूं इंसान जूं गुज़रंदियूं उन सां त हिते फरमाए थो त मोहलिकू आहे क़बल यौमिल क़यामत क़यामत उथण खां अॻु में हिन सभिनी खे असां हलाक कंदासीं मतिलबु त उहा साथ वक़्तु ईंदी सभु शइ हलाक थींदी ऐं पोइ उहो मुआिबू आहे या हिन धरती ते अज़ाब करियूं उहो बि हिते ई कंदासूं ऐं पोइ आख़िरत में बि अज़ाब कंदासूं उहो मौज़िबू आहे अज़ाबनि शदीद आहे हुनखे वॾो सख़्तु अज़ाब ॾींदासूं कान ज़ालिक फिल किताब मस्तूर आहे इहा शइ असां सभु लिखी छॾी आहे किताब में चङी तरह सां तव्हांजो कहिड़ी बस्ती कॾहिं तबाह थींदी कहिड़ो मुल्क़ कॾहिं तबाह थींदो छो थींदो कहिड़े नमूने सां थींदो कहिड़ियुनि हालतुनि में थींदो हाणे लिखियो पियो हो तकदीर में मुक़दरु हो त इहो अफ़ अफ़गानिस्तान ते हीअं थिए ऐं पंहिंजो इराक में हीअं थिए हीअ जेको सीरिया में पियो थिए हीअं थिए हीअ जेको लिबिया में थिए हीअं बि थिए हीअ जेको पाकिस्तान में पियो थिए हीअं थिए जेको सिंध में पियो थिए हीअं थिए इहो लिखियो पियो किताब में मस्तूर लिखियो पियो आहे सिटनि ते इहो मस्तूर आहे कान ज़ाल कफ़िल किताब मस्तूर आहे पर क़यामत जे ॾींहुं बि इहे उथंदासीं भई इहो असां लिखी छॾियो आहे इहे सभु माना पोइ मां मन अना अन कज़ब बि हल अवलून चए असां मौजा साला नथा मोकिलियूं हीअ घुर था कनि हर वक़्तु आयात मौजो छो नथो अचे मलाइक छो नथा अचनि तुंहिंजो घरु जेको आहे सोन जो छो नथो थिए तुंहिंजा बाग़ बुस्तान छो नथा हुन मां चश्मो छो नथो उभरी अचे जो असीं हुन मां पियूं असां खाऊं हुन मां हीअं करियूं हिन कयूं जो मौजो असांखे करे ॾेखार भला ला ताला चए थो हे मौजा आहे अहिड़े क़िस्म जा अॻियनि बि खे करे ॾेखारियासीं उन्हनि बि कोन मञिया फिरोन जे लाइ मोकिलियासीं हेतिरा मौजा न हुआ उहो कोन मञियो हू जेके समूद हुई हुन नाक़द कढी ॾिनोसीं जबल मञा उनखे कोन मञाऊं आद खे जेके हेतिरा मौजा ॾिनासीं हू त अलाए इस्लाम खे उहे हुननि कोन मञिया मञा नूहलाम खे हेतिरा मौज़ूदा नासूं हुननि कोन मञिया ईसा आलाम खे हेतिरा मौज़ूदा नासूं आसूं जंहिंखे न होसि तन कोन मञियो मञो मुसा आलाम खे हेतिरा मौज़ूदा न आसूं मोहम्मद मुसवाम खे केतिरा हेतिरा आहिनि मतिलबु पोइ जिन खे नाहे मञिणो से नथा मञनि शकल कमर जो मौजूदु घुरियऊं उहो करे ॾेखारियो ॿियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि से पोइ हाणे असांजा उलमा ई ख़ुदि जो शकिल कमर हीउ कोन्हे हीउ माना हीउ कान्हे हू कान्हे महिराज ख़ुदि मौज़ो आहे हिकिड़ो जेको हिन सूरत में ई आहे उहो हिकिड़ो वॾो मौज़ो आहे पर उहो उन खां पोइ बि नथा मञनि जेको रसोल्ला साहिब वेही उते कबतुल्ला में अबू जल साम्हूं उनखे उन पुछियो रसोल्ला साहिब खां टोक कंदे त छा अॼु का नई ख़बर आहे चए हा नई ख़बर आहे ऐं पंहिंजो थी आयो आहियां अॼु राति की राति राति वाह ऐं थी आहियां किथां चए पोइ पंहिंजे जरुशलम जा उहो जेका मस्जिद अक्सा आहे उतां ताईं थी ऐं उहा चए राति जो वरी मोटी बि आहे चए हा चए पोइ भला इहा ॻाल्हि कंदे ॿियनि जे साम्हूं चए आउं कंदुसि इहा ॻाल्हि मूंखे हुकुम कयो आहे अॼु भई मूंखे चयो आहे अलाह ताला जो हुकुम आहे त इहो ॻाल्हि कर माण्हूअ सां चए पोइ आउं सॾ थो करियां चए भले सॾु कर पोइ सभिनी खे या कुरेश अचो अचो वारो कयो वारो कयो हिन चेरे जूं ॿियूं ख़बरूं ॿुधो हीअ छा थो चवे पोइ रस सभिनी कबीलनि खे घुराई पोइ वेठा जेके मोतबर हुआ सभई पोइ रसुला सलाम खे चई हाणे इहा ॻाल्हि कर जेका मूंसां अगारो कई रसूल सलाह उहा ॻाल्हि करे थो साम्हूं त पोइ हीअं थियो हीअं थियो आऊं अहिड़े नमूने सां पहुतुसि मुंहिंजो बच अक्स थी आयुसि पोइ हुन जेके जिन खे मञिणो हो सिद्धीक अकबर रज़ी अलाह ताला खां पोइ वरी पुछऊं चयईं तुंहिंजो यार हीअं थो चवे की ईअं चए थो त भई ॻाल्हि सही थो चए छो जो इन खां अॻु में असांखे वॾियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो आहे आसमान ज़मीन जूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो आहे उहे बि आहिनि हीअ ॻाल्हि त हुनजे अॻियां का अहिड़ी वॾी हैसियत कोन्हे हिन ॻाल्हि जी हीअ त मामूली ॻाल्हि आहे इन खां वॾियूं ॻाल्हियूं बि असांखे ॿुधाईंदो आहे इहा ॻाल्हि हज़त वक़्त सिधी कई ॿियनि मोमिननि जेके मञो हो त मोह मोकिलियो ॿियनि खे जेके काफ़र से काफ़र वधीक कुफर में पइजी विया हलिया ॿिया जेके के मुस्लमान थिया हुआ जेके कंधीअ ते बीठा हुआ त हिन पासे थियूं हिन पासे थियूं त चयो त हाणे इहे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करे हल असां भॼूं था हिन खां परे हुजूं सुठो आहे हिन माण्हू असां ते खिलंदा पोइ हिन उहे वरी भॼी विया परे थी विया मर्द मरदूद थी विया मतिलबु त हुन रदि कयो इस्लाम खे छा चइबो आहे <clears throat> उहो थी विया हलिया त अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं अलाह ताला चए थो जेकर मनमा मना आहे असांखे कहिड़ी ॻाल्हि थी रोके त असीं आया त मौजा जेके आहिनि न मोकिलियूं इन करे छो अॻियनि बि कोनि मञा त ईअं हाणे न मञींदो पोइ छाहे विड़ी ख़ैरु आहे वाह न हिन समूदन नौकत समूदन नाक नाक़ समूद क़ौम ते जेको उठ मोकिली अथऊं हुननि चयो हीउ जबल जेको आहे हिन मा उठ निकिरी अचे ऐं हुते पोयां निशान बि रहिजे हिते ताईं उठ निकितो आहे सम्झो ऐं हिन में वरी हुनजी जी ॿचिड़ी बि निकिरी अचे उठ जी नंढी गोरी जेका उहा बि निकिरी अचे पोइ ॿई अचनि असीं ॾिसूं अखियुनि सां पोइ ॾिठो पोइ चई हाणे हीअ जेका उठ थी आहे हिनखे पाणी पीआरिजो ऐं पंहिंजो हिकिड़े ॾींहुं त ई पीजो हिकिड़े ॾींहुं हीअ पीअंदा पोइ हुननि चयो हाणे असांजो पाणी उहो ई घटि आहे असीं रोज़ु हिकिड़ो ॾींहुं वरी इंतज़ारु करियूं हाणे हिन उठ खे मारियूं था पोइ वरी जेको बि थियो मतिलबु सॼी स्टोरियूं आहिनि तफ़सीलनि में पोइ हुन उठ खे विझाए मारियऊं पोइ अलाह ताला हुजे वरी अदाब आयो हुन ते त अहिड़े क़िस्म सां मतिलबु त ॻाल्हि ते कोन बीठा मौजो ॾिठऊं अखियुनि सां पर हुनखे सम्झो कोन आई ॻाल्हि पोइ उनखे ख़तमु कयूं पोइ आते न समूदनि न कते मोबा अथनि ॾिठऊं असां आंदोसि नाक़त जेका आहे समुद्र क़ौम जे लाइ ऐं मुफ़्त ॾिठऊं अखियुनि सां पंहिंजे फज़ल में बि हा पोइ उन जे सिलसिले में उन मामले में ज़ुल्म कयूं वमा नुसल बिल आयात इलाह तखफ़ीफ़ असीं आया तूं इहे मोकिलींदा आहियूं छाजे लाइ त माण्हू डिॼ अलाह ताला जो ख़ौफ़ हुजे दिलनि मंझि इनजे लाइ असीं मोकिलींदा आहियूं وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك